A ka këtu ndonjë diskotekë? A ka këtu ndonjë diskotekë? Ti ni mi najt klap mai? A ka këtu ndonjë klub nate? A ka këtu ndonjë klub nate? Ti ni mi pap mai? A ka këtu ndonjë bar?